podcast Radio 9 Lubin, audycja numer 200. A przed mikrofonem Adam i Darek. A o czym dzisiaj opowiemy, Adam? Bo takie pewne wydarzenie związane z mediami właśnie w tym tygodniu. E, chodzi o wyłączenie nadajników e, w telewizji analogowej naziemnej, e, a co za tym idzie wprowadzenie telewizji cyfrowej naziemnej. A dokładnie czek multiplexów, być może wkrótce już czwarty, opowiemy o tym w dzisiejszej audycji. Zapraszamy do słuchania. w tym tygodniu doszło do wyłączenia nadajników telewizji analogowej. Fakt faktem zniknęło kilka kanałów. Chodzi o kanały regionalne, ale o tym opowiemy dopiero za moment. Adam co niesie ze sobą nowa technologia, bo wyłączany jest sygnał analogowy, czy nagle ci, którzy mieli starszy model telewizora, ci, którzy mm, nie wiem, no nie orientują się zbytnio w tym rynku, a chcą oglądać telewizję, czy oni mogą czuć się zagrożeni, czy nie? No przede wszystkim na początku trzeba wszystkich uspokoić tutaj. E, wyłączenie telewizji e, naziemnej, analogowej nie wiąże się e, z, z tym, że tak naprawdę przestaniemy odbierać kanały telewizyjne w naszym telewizorze, ponieważ wiąże się to z wprowadzeniem telewizji cyfrowej naziemnej, a co za, za tym idzie, lepszą jakość odbioru obrazu oraz dodatkowe funkcje no i szerszą ofertę programową, bo dotychczas zwykle mamy dostęp, jeśli chodzi o telewizję mm, naziemną, mieliśmy dostęp do kanałów zaledwie kilku, a teraz mamy ich kilkanaście, a w niedalekiej przyszłości ma ich być jeszcze więcej. Ale y, zacznijmy od tej technologii. Y, większość z nas zapewne już dysponuje nowym telewizorem, telewizorem, który posiada tuner MPEG 4 i ci tak naprawdę y, nie mogą się obawiać tego, że nie będą mieli odbioru telewizji, jeśli jeśli odbierali dotychczas telewizję naziemną, to na pewno będą mogli odbierać nową telewizję cyfrową. Ale ci, którzy mają nieco starszy odbiornik y, telewizyjny, mm, jak mogą sobie z tym poradzić? Ba, są jeszcze tacy, którzy mają nowy, nowoczesny telewizor, ale niestety nie mają tunera MPEG-4. E, aby rozwiązać ten problem, e, już od E, bodajże e, roku, dwóch lat e, coraz częściej częściej w różnych sklepach, marketach takie tunery, które można oddzielnie dokupić i podłączyć do swojego telewizora. To są właśnie tunery z zbudowanym tunerem MPEG 4, czyli z technologią do przesyłu danych wideo, audio w technologii mm, kompresji MPEG 4. Wiąże się to z zakupem właśnie takiego tuneru, który zazwyczaj kosztuje plus minus 100 zł. E, on posiada dodatkowe funkcje. Oprócz tego, że możemy odebrać taką telewizję, możemy również nagrywać programy e, i obejrzeć różne inne mm, pliki, e, chociażby zdjęcia ale możemy również, jeśli mamy tuner wyposażony w dodatkowe funkcje, bardzo często po podłączeniu na przykład zewnętrznego dysku bądź też pendrive'a możemy ten program na przykład przystopować, przewinąć do tyłu, mm, do przodu, jeśli oczywiście zatrzymaliśmy go w danym momencie, możemy go też często nagrywać, a nawet zaprogramować nagranie. Ba, pojawiły się już o, niestety oczywiście droższe tunery, mm, które umożliwiają nagrywanie nawet jednego, więcej niż jednego programu jednocześnie i Oglądanie przy tym trzeciego ma wbudowane zwykle dwa lub trzy tunery. Takie również są na rynku, ale jak wspomniałem na początku, mm, niektórzy posiadają telewizory z wbudowanym tunerem MPEG-2. Taki system wybrano wcześniej na przykład w Wielkiej Brytanii, taki system wybrano również w Niemczech, czy też na przykład mm, u naszych południowych sąsiadów w Czechach. I tam funkcjonuje już od jakiegoś czasu właśnie system MPEG-2. MPEG-4 umożliwia chociażby przesył programów w jakości High Definition, E, I tutaj co możemy zrobić, jeśli mamy taki telewizor, na przykład e, przewieźliśmy go sobie mm, z terytorium Niemiec, e, z terytorium Czech, albo na przykład nabyliśmy jeszcze wcześniej, zanim ustalono tą normę i wprowadzono w Polsce do sprzedaży właśnie te telewizory. Możemy sobie taki telewizor, jak Adam wspomniał wcześniej, wyposażyć w taką E, w taki tuner i będziemy wówczas za jego pośrednictwem odbierali telewizję cyfrową. Ale możemy, jeśli nasz telewizor będzie współpracował, e, możemy zakupić tylko i wyłącznie moduł CI, tak zwany, czyli moduł CAM. E, jest to nic innego jak karta podobna do karty PCMCA do laptopa, która umożliwia nam bardzo często różne inne funkcje i taki slot zwykle na taką kartę znajduje się również E, w większości telewizorów. Zwykle on jest y, po to, mm, że jest przystosowany telewizor do tego, że jeśli na przykład telewizja naziemna byłaby płatna, znalazłyby się jakieś kanały premium w niej, to wówczas można by było dokupić taki moduł dekodujący, ale wymyślono taki moduł, który z tunera MPG2 robi właśnie MPG4. E, zanim powiemy o dodatkowych funkcjach i o tym, co będziemy mogli zobaczyć, tak naprawdę co możemy już oglądać w telewizji cyfrowej, i o tym, e, czy abonenci telewizji kablowych mogą spać spokojnie, czy też nie, i co muszą zrobić, żeby mieć szerszą ofertę, i czy muszą koniecznie zaopatrzyć się w odbiornik cyfrowy. O tym już za chwilę. Pierwsza piosenka e, Sunward e, po, i piosenka o tytule Man Swag. Oczywiście z, z serwisu Musicalej. tripping on, cause I know they gon' watch. Say I'm trippin', trippin', trippin', trippin'. tripping. I know y'all boys think I'm trippin'. When I put the polo horse on display, like a buy shades to hide my vision. Go on my loafs and get about my day. I'm gone, I'm gone. I'm gone. My eyelids, baby. Get my grown man. Let's go at business. Don't tripping, tripping, tripping. I put the polo horse on display. Like a valley shades to hide my vision. Throw on my loafs and get bowed down day. from my head to my socks. I got my woman on cause I know they gon' watch. Go watch. I'm trippin', trippin', trippin', trippin', trippin', trippin'. Podcastowa dziewiątka, słuchaliśmy piosenki, rozmawiamy dzisiaj o telewizji cyfrowej, o cyfryzacji telewizji w Polsce. Adam, powiedzieliśmy o tym, y, w jaki dekoder, tuner musimy się y, wyposażyć, żeby odbierać y, telewizję cyfrową naziemną po tym, jak w tym tygodniu wyłączono kanały na, w, techn w technologii analogowej. Ale powiedz mi, odbieraliśmy telewizję właśnie ze zwykłej anteny, telewizję tylko naziemną. Czy musimy wymieniać antenę, jeśli mamy telewizor i dekoder przystosowany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, czy pozostajemy przy tej antenie, którą już mieliśmy dotychczas? proszę się nie martwić, to jest taki chwyt marketingowy, jeżeli widzimy chociażby w sklepie, że e, antena do odbioru telewizji cyfrowej specjalnie jest przystosowana, że możemy e, odebrać na niej programy w wysokości chociażby nawet e, w jakości Full HD. To jest tak naprawdę, tak jak wspomniałem, chwyt taki, który ma na celu to, aby klienci kupowali takiego tego takiego typu anteny. Wystarczy do odbioru nam, nam zwykła e, antena, e, którą używaliśmy do tej pory, chociażby zbiorcza antena, jak to e, jest w budynkach. Właśnie, tu jest właśnie problem. Czasami ostatnio słyszałem, że mm, spółdzielnie mieszkaniowe ponownie chcą wrócić do anten zbiorczych i to jest dobry pomysł, ponieważ one, e, że tak powiem, wyszły z użytku po tym, jak zaczęły wchodzić te e, lokalne kablówki. E, warto do tego powrócić, ponieważ w naszych gniazdkach, które tak naprawdę one dalej są, istnieją, może są już zawalone, przesunięte meblami, tak naprawdę trzeba by było e, na nowo e, załączyć, sprawdzić wszystkie wtyki e, i bez problemu możemy na takiej zwykłej antenie, antenie zbiorczej, do, co do tej pory to czyniliśmy przy telewizji analogowej, możemy taką telewizję cyfrową odebrać. Ale mm, Adam wspomniał również o telewizjach kablowych. Ci, którzy posiadają, są abonentami telewizji kablowych, zwykle są już abonentami pakietów cyfrowych i oni nie mają najmniejszego problemu, bo już na pewno od y, nawet kilku lat odbierają właśnie sygnał telewizji cyfrowej w swojej kablówce i mają dostęp do zwykle ponad 100, blisko 200 programów telewizyjnych, z czego nawet kilkadziesiąt w jakości high definition. Na naszym rynku działa kilka operatorów właśnie takiej telewizji y, i tak naprawdę ci abonenci już, już od dawna odbierają sygnał telewizji cyfrowej. Zwykle każdy operator kablowy oferuje swoim abonentom swój dekoder, gdyż y, no jest to związane z tym, że każdy um, operator sieci kablowej wprowadza swój system kodowania i tak naprawdę dzięki temu właśnie wyposaża w swój dekoder. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Mm, plusem na pewno jest to, że mając y, dekoder właśnie od operatora sieci kablowej wiemy, że otrzymamy na pewno pełen kontent usług y, z usługami wideo na żądanie, z usługami na przykład jakichś dodatkowych dodatkowych treści, że będzie nam współpracował odpowiednio przewodnik telewizyjny, że będziemy mieć często możliwość nagrywania czy przewijania programu i dostępu do różnych funkcji interaktywnych. Mm, teraz również operatorzy telewizji kablowych, mm, bierzmy pod uwagę chociażby tych graczy głównych naszego rynku, którzy są dostępni w Lubinie, udostępniają również moduły CAM to są właśnie te moduły, o których wspomniałem wcześniej, czyli telewizor, jeśli współpracuje z takim modułem, wkładamy wówczas go do telewizora e, z kartą telewizji kablowej i tam już oglądamy telewizję cyfrową. Ale co z abonentami telewizji kablowej, którą, którzy dotychczas nie decydowali się na odbiór e, sygnału cyfrowego i pozostawali właśnie przy tym pakiecie programów analogowych? I tu informacja ważna dla nich, oni nic nie muszą robić, bo tak naprawdę nie muszą nawet e, m, mm, przełączać się na ten sygnał cyfrowy, nie muszą zakupować e, odpowiedniego nowego telewizora czy też dekodera. Sygnał analogowy w telewizjach kablowych pozostanie, jednak no, m, mm, trzeba się liczyć z tym, że w najbliższym czasie m, mm, na przykład dojdzie do wyłączania jakichś programów. One są w telewizjach e, analogowych, kablowych właśnie wyłączane na poczet tego, że w ich miejsce pojawiają się nowe kanały cyfrowe. Warto dodać, że w miejsce jednego kanału analogowego możemy, można nadawać nawet do 10 programów w jakości cyfrowej. I tutaj bym prosił e, Państwa o przeanalizowanie tego, e, jak w gospodarstwie waszym e, domowym wygląda tutaj sytuacja z telewizją, ponieważ okazuje się, że kablówki, które proponują telewizję analogową, pomimo że już od dłuższego czasu możemy odbierać telewizję w dobrej jakości cyfrowej, te e, kablówki mm, proponują dany pakiet, e, gdzie jest, tam mniej e, tych kanałów do odbioru e, za jakąś tam cenę. Może nawet to nie jest wysoko, ale proszę się zastanowić. Telewizja cyfrowa, naziemna telewizja cyfrowa jest telewizją darmową. Tak naprawdę płacimy, jeżeli nasz telewizor nie jest przystosowany tylko za tuner, a możemy odebrać w dobrej jakości dużo kanałów, gdzie prawie wszystkie te kanały mm, w takiej samej jakości proponują nam kablówka w jakości e, analogowej. Warto jednak e, sięgnąć po telewizję telewizję cyfrową e, albo u tutaj dostawcy, że tak powiem, kablówki, czy właśnie na swój własny koszt na własną rękę. E, oczywiście warto też dodać, że jeśli jesteśmy naprawdę wymagającymi klientami, to na pewno w telewizji kablowej zna znajdziemy porównywalną często cenowo ofertę do telewizji analogowej, a będziemy mieć właśnie odbiór cyfrowy i ba, e, w kablówce uzyskamy na pewno szerszą ofertę niż jeśli chodzi o analogową telewizję e, naziemną, o, o cyfrową telewizję naziemną. Tam ten pakiet kanałów będzie nawet e, kilkanaście razy e, większy. Ale e, co się z tym wiąże, ponieważ mamy lepszą jakość odbioru, wprowadzane są również usługi telewizji hybrydowej, czyli dodatkowe treści. Tak, chociażby tutaj mamy możliwość podglądnięcia, w, e, czy w danym kanale e, istnieje jakaś dodatkowa usługa, e, chociażby dany jakiś opis, czy tak jak tutaj już wspomniałeś o przewodniku i jak już to coś zostało w niektórych kanałach wprowadzone, chociażby w telewizji tutaj kablowej, mamy możliwość przełączenia różnych trybów dźwięków oraz wprowadzenia dodatkowych napisów. E, dodatkowo w telewizji e, cyfrowej i naziemnej Telewizja Polska uruchamia taki sygnał hybrydowy, dzięki któremu podczas na przykład wydarzeń sportowych mamy dostęp do mm, dodatkowych treści. To jest jakby mm, nowoczesna no, może porównanie do telegazety to nie jest, ale jest to na pewno nowoczesna usługa, dzięki której mamy podgląd na przykład do e, bieżących e, wyników sportowych podczas na przykład transmisji sportowych. Taka usługa również jest dostępna. Prosimy, sprawdzajmy. Oczywiście tutaj albo tuner, albo właśnie telewizor musi posiadać taką dodatkową funkcję. Mm. Posłuchajmy piosenki, za chwilę wracamy Przypominam, że rozmawiamy o cyfrazacji w Polsce. Ward, e, Uptown Love, oczywiście kolejny utwór dla Was specjalnie dzisiaj w dziewiątce. Drop the joint, drop the joint. <laughs> can do this one way. With your high heels on like the one way. You're the only one my mind is set for. So I know you better get yours. That we done been through this before. So baby girl, don't be forgetful. Foreplay is the only way. I know you're tired of the long days feel got your body in the maze. With a petrified look on your face. Sex got you in the whole type of craze. So when you see me, girl, you better give me praise. You fell asleep in 30 minutes, it's a shame. A beast in the game. Oh, oh, I got what you want, girl. It's something you've been craving. So let me give it to you. With no hesitation. I know you are feeling this love, and it's my fixation. uptown love, love, love, love, that uptown love. I got you easing back, so I guess I gotta chase you. Now you taking ibuprofen while I'm strong. Girl, I got you rapping cause you see my swing of poking. You know just when I'm tilting the cannon when I'm hosting. You say you need a fix, baby, I'm a double dose. Now I got you feeling like you on cloud nine. Turn around and let me hit it from behind you. Full play is the only way. I know you're tired of the lonely days. X pill got your body in the maze with a petrified look on your face. Sex got you in a whole type of craze. So when you see me, girl, you better give me praise. You fell asleep in 30 minutes, it's a shame. A beast in the game. Oh, oh, I got what you want, girl. It's something you've been craving. So let me give it to you with no hesitation. I know you are feeling this love. ponieważ doszło do wyłączenia właśnie telewizji analogowej w naszym regionie w ostatnich dniach. I uwaga, zniknęły kanały regionalne, ponieważ y, w regionie Dolnego Śląska była dostępna sieć telewizji Odra, która dzieliła czas antenowy z y, ogólnopolskim kanałem TV4, który pozostaje e, w telewizji mm, y, naziemnej cyfrowej. Natomiast no niestety nie będzie tych wstawek regionalnych, nie będzie sieci Odra, czy to nadającej z Wrocławia, czy to z Lubina, czy to z Jeleniej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego czy też Zielonej Góry. Być może taki jest zamysł i tutaj czerpię informacje chociażby z różnych portali internetowych, że sieć e, Odra zostanie w przyszłości odbudowana na kolejnym multiplexie, który będzie właśnie podobno przeznaczony dla telewizji regionalnych. No niestety tutaj ustawodawca i e, urzędy regulacyjne nie pomyślały o tym, żeby jednak e, od samego początku mm, no, wdrażać jakby tą telewizję, e, telewizję mm, regionalną, żeby ona również miała dostęp do sygnału cyfrowego. No niestety tak się się nie stało i niestety w naszym regionie znikają kanały lokalne. Pozostaje jedynie program, rozszczepienie lokalne programu TVP Info i tutaj w naszym regionie mamy dostęp do kanału TVP Info z Wrocławia. Także fakty Wrocław, telewizji polskiej z Wrocławia będziemy mogli oglądać jak najbardziej w sygnale TVP Info. Ale tu też szykują się w przyszłości pewne zmiany, jednakże w chwili obecnej funkcjonują trzy multiplexy. I właśnie trochę o zawartości. W multiplexie pierwszym co znajdziemy, Adam? No, z tego co e, można chociażby przeczytać na, na oryginalnej, e, na oficjalnej stronie cyfra, cyfryzacja.gov.pl, no i oczywiście odebrać e, w naszych, e, na naszych tunelach. E, są to kanały TVP1 e, w jakości HD, TVP2, Info, Polo TV, SK, TV oraz ATM Rozrywka, TV i TTV, który z kanałem od TVN-u. Co ciekawe, właśnie mamy kanał w jakości HD. I to nie jest jedyny kanał, który się znajduje na multiplexie numer 1. Mamy jeszcze coś za nadrzut w drugim multiplexie. Tak, i w drugim multiplexie, mm, zanim przejdziemy do tego, co powiedziałeś, w drugim multiplexie znajdziemy Polsat, Polsat Sport News, kanał sportowy informacyjny, TVN, TVN7, TV Puls, Puls 2, TV4, wspomniane już wcześniej, które kiedyś miało rozczepienia lokalne, TV6 i pozostaje jeszcze nam trzeci multiplex, przeznaczony głównie dla programów y, telewizji publicznej. I tam co znajdziemy? Tam znajdziemy właśnie dwójkę w HD, na multiplexie numer jeden była jedynka w HD, e, jedynka tym razem e, zwykła w SD, TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia oraz TVP Polonia. I z tego co nam wiadomo, również TVP Rozrywka się znajdzie, czy również już znalazła w tym multiplexie. Multiplexy będą będą e, nieco ulegały zmianom, ponieważ e, docelowo jeden z multiplexów będzie przeznaczony wyłącznie dla telewizji publicznej i z multiplexu bodajże pierwszego chyba znikną kanały właśnie telewizji publicznej, w ich miejsce pojawią się nowe programy e, komercyjne. Tak więc mamy content, który zawiera kilkanaście programów. 21 z tego co ja wyliczyłem. Tak, programów rozrywkowych tak naprawdę, bo są to programy ogólnotematyczne. Teraz były ogłaszane procesy koncesyjne dotyczące E, programów tematycznych. Tam miał się znaleźć program dla dzieci, program e, o charakterze religijnym oraz program e, o charakterze filmowym. Mm, ale Oczywiście, no, tak jak wspomniałem na początku, nie będziemy mieć zbytnio mm, dużego wyboru, jeśli chodzi o nadawców lokalnych. Jeśli o nich chodzi, mamy do nich dostęp na pewno za pośrednictwem telewizji e, cyfrowej, kablowej. Mm, tak jest na przykład z e, telewizją regionalną nadawaną z Lubina. Ten kanał nadal pozostaje w telewizji cyfrowej, ale kablowej. E, dostępny jest na przykład w UPC na kanale 360. Także podsumowując to, co e, do, dotychczas powiedzieliśmy, proszę się zastanowić e, i oczywiście nie panikować, pomimo tego, że 22 kwietnia został e, wyłączony sygnał tutaj w naszym regionie, mamy dostęp do bogatej oferty naziemnej telewizji cyfrowej. I w razie wszelkich wątpliwości informacje rozwieje nam na pewno oficjalna strona cyfryzacja.gov.pl. Jest również e, z tego tytułu uruchomiona specjalna infolinia telefoniczna bezpłatna pod numerem 800 007 788. A w przyszłości szykuje się również e, cyfryzacja, e, jeśli chodzi o radio. Ona będzie przebiegała zupełnie inaczej, jeśli chodzi o w porównanie do cyfryzacji telewizji, ponieważ nie zniknie analogowe radio FM FM. Ono będzie również e, nadawało, natomiast równolegle pojawi się cyfryzacja radia w systemie DAB+, bo DAB+, to właśnie system, który został wybrany przez Polskę do cyfryzacji radia, która już wkrótce, a jej początek jeszcze w tym roku i udział weźmie w niej przede wszystkim Polskie Radio, jako główny nadawca w naszym kraju. W dzisiejszej podcastowej dziewiątce, Adam, to chyba już wszystko. Na koniec y, piosenka Pauli Cancer Survivor. Do usłyszenia w następnym podcaście. Zapraszamy do audycji za dwa tygodnie. Do usłyszenia, cześć. no doubt. I'm a cancer survivor, and the devil's a liar. I'm a cancer survivor. And the devil's a conniver. I know a doctor who removed a tumor in the left side of my cheek. His name is Dr. Mo, and oh, I want you all to know it was a basal carcinoma who tried to rear its ugly head hospital's facilities as I had some questions and concerns. Can this disease spread? This abnormal growth had to come out. More would agree. Yeah. I'm a cancer survivor. And the devil's a liar. This deals with oncology. Radiation and chemo is a real good therapy. Somehow I knew it would be through humanity that this PhD would take good care of me. I used to wear a mask of another kind, properly measured and fitted to my face. The hospital staff were very competent and stayed on the case. God gets all the glory. Come on, people, will you listen to my story now? I'm a cancer survivor. God is good, and the devil's a liar. Hey, that's understood. I'm a cancer survivor. I'm so Cancer is no good. It kills women, men, children, and all brotherhood. Call all medical cancer treatment centers cool. <laughs> Just refuse to let cancer overrule. Huh. I had to go through phases one, stand two in the healing process. As I look on that experience. Why I know I'm truly blessed. There's a bad rumor going round, yeah, and it's not good. No, black people cannot get skin cancer is wrong and a falsehood. I'm a cancer survivor. I'm so happy, yeah.